Jā, bet tas jau nenozīmē, ka tagad nekas vairāk nav jādara, ka var mierīgi nomirt. Es pirms spējas praktizēt dārmu, nē, nu tas atka... tā jau nav vēl dārmas praksa. Dārmas praksa sākās tad, kad mēs šito dzīvi pametam. pametam. pamata, lai viņš bišķi saprot. Ko tas nozīmē ir, kad... Pats jau pamats šito cīm, bet tikai Nē. tā. Es? Nē. Jā, nu. Bet es, ap, es apzinu, ka es nē. Kā tas ir? <laughs> Kad, ka viņu pamet. Tas nozīmē, ka, ka tu vairāk, ka tu ļoti maz e, domā par šī dzīvi un tu tikai minimāli tu uztraucies par to, lai tu vari turpināt dzīvu, dzīvot, lai tu vari prakti, sevi sagatavot uz nākamām dzīvēm. Tādā ziņā pamest viņu. Bet kāds reāli izskatās un tāds tāds? Nu, Tagad nu, izskatās, ka pēdējo nedēļu balmainu un dienu viņam, mm, mm, ko viņš visu laiku pārējo praktizē darbu. Jāsateic, viņš bija tāds. Nu, viņš nebija mūks. Arī mūsu? Nē, <laughs> tas laicīgs vācietis. No, uh, Nē, tas jau, tas jau ne, neko nenosaka. Ko tas nozīmē? Tu vienkārši, tu, tu, tu, tu vienkārši e, e, apzini, ko tu dari, teiksim, vienas dienas laikā. No minūtes uz minūti. Ar, ar, ar, ar ķēmeni, runu un prātu Un vai tas ir šīs dzīves labā vai nākošo dzīves labā. Un tad sapratīs. Ko lūdzu? es to mēģinu dzīt. <laughs> um, Mm, bet tas ir, ko tas nozīmē, kad uh, pienāks, kur tas bija, pien, à, uh, atnāks pirms es spēšu praktizēt darmu. Nu, tas, ka piecas minūtes dienā padomā par kādu lambrim tē, tē, tēmu, tas jau nenozīmē, ka tu esi spējīgs praktizēt darmu. Tas ir tikai tu sāc mācīties, kas ir dārma vispār. Kad tu praktizē dārmu, dārmas pamats ir, kad ir atteikšanās no šīs dzīves. Tas nozīmē, ka tu spēj praktizēt dārmu, ka tu spēj atteikties no šīs dzīves. Šīs dzīves, tas no, ne, nenozīmē veikt pašnāvību, tas nozīmē, ka e, tā vairs, tas, šīs dzīves notikumi nav svarīgi vairs. Nu, bet kā tā cilvēki izskatās? Kas? Nav reāli. Tu visu laiku, visu. Nu, tā kā tāpat kā tu izskaties. Nu? <laughs> Kāds viņš izskatās? Viņš vienkārši... Nu, būda tas, tas ļoti tālu un sen bija, bet, nu, tajā var domāt lamas, mūki, nu, tūti pats. Nu, varbūt daļai tomēr arī ar sēdošie kaut brusku. Nē, tas ir pakāpenisks process, teiksim, cilvēks, kurš... Šitāt paliek skumīgi, ka mēs neko neesam izdarījuši, nu. Nē, nē, mēs tagad, mēs tagad mēģinam, mēs tagad... À, jā, bet mums jāsāk ar to. Pirmais ir intu, saprašana. Līdz šim te nav nekas sarežģīts bijis. Ja? Tur nav neviena sarežģīta tēma, kas būtu, kas intelektuāli, kas saka, izsauku. Kas izsauc. Nē, nē, nē. Um, izaicinoši. Izaicinoši, izaicinoši, jā. Vai ne? Nu, nav kā par tukšumu vai pēc budistu filozofiju vai kaut ko tādu. Ļoti vienkārši. Bet tā, tie ir tie, tie ķieģeli, ja? Ķieģelis arī ļoti vienkārši, bet ar to tu vari fantastisku ēku, pili, sapņu pili, ja? būvēt no parastiem ķieģeļiem. Bet tev ir jāstrādā. Un tā ir tā lieta. Tas nekas, ka tu saproti, kāds ķieģelis izskatās un kādas viņam īpašības ir un no kāda māla viņš taisīts un cik viņš ciets un tā tev. Viņš jāņem rokā un nu, tev ir jāsāk mūrēt ar viņu. Tā, tā. Tā kā es vienkārši atkal, atkal to ierosinu, kad uh, Um, mēģināt, uh, cik mums ir piecas nedēļas palikušas, ja? četras, piecas. Mēģināt uh, to laiku posmu, nu, tādu nopietni, ja? mēģināt katru dienu meditēt, uh, pārdomāt, pārdomāt, <laughs> pārlasīt, pārdomāt tas tēmas. Bet tālāk būs darbs nu, praktizēšana tomēr. Um, mm, tas ir grūti teikt. Mēs, mēs šeit nerunājam daudz par, par um, motivāciju. Tas atkarā, atkarā. Vai tā dar, būs darba vai nē, tas būs atkarīgs no paša motivācijas. Mm. Tāpēc, ja gribi vienkārši kļūt par, saka, kā saka, slavenu lamrim skolotāju, tad varbūt tā nebūs darba. <laughs> vai par zināt, darba, lamrim zinātnieku lai varētu Latvijas žurnālos rakstīt gudri par lamriem rakstus, tad tā varbūt nebūs dārma. Ja par savu kontaktu kā... Nē, nē, būs, būs, ja tas ir, no, ja tas ir nopietni. Bet varbūt ķeramies, visu laiku, kad ir pagājis. Mm, varbūt ehm, tā nākošā nodaļa ir ehm, tas, kas nāk pēc nāves. Edgar, ehm, un vēl, kam ir, nav, kam nav pārliecība par eh, apziņas eh, turpināšanos, eh, lūdzu meditēt bišķi laika veltīt vienkārši novērot apziņas plūsmu. Um, jā, kā, kā apziņa ir, ir plūsma. Un kad viņa ir, mm, kad viens apziņas moments ir saistīts ar iepriekšējiem apziņas momentiem. paša, paša e, tā nepārtrauktība no, no vakardienas uz šodienu. No pagājušā gada uz, uz, uz šo gadu. Ja? Ne tā, mēģina to izjust. Ja? Vienkārši novērot savu apziņas plūsmu. Nepārāk intu, intelektuāli, intelektuālā veidā, vienkārši tieši novērot apziņas plūsmu. Varbūt tas sāks palīdzēt. Risināt to jautājumu. Um, tā. Labi, tā kā mēs tajā dārma kājas, to, to sauc par dārma kājas meditāciju, tāpēc, ka tā, tā e, skaidrās gaismas e, vīzija vai stāvoklis mm, var līdzināt ar dārma kāju. Tā kā tas ir tā, tā, tā mm, kā var teikt, mūsu prāta galējā daba, gan, kon, kon, gan konvencionālā, gan, gan galīgā, absolūtā. Bet eh, vienkārši tā aptuveni runājot, galējā daba, skaidrā gaisma. Tas ir it kā tas tīrais spogulis. Tā tukšā telpa tukšā telpa, kur ir viss potenciāls. Nirvānai, samsārai. Un tad, kas notiek, ir tam procesam, iz, tad atka, tas process norit atkal otrādi. Ja? Tad melnā vizija, sar, eh, sarkanā, baltā, E, un, un, un tā tālāk. Un tad ir atzimšanas process kaut kāds. Tad būs bārdo starp posmas, starp mūžām. Tas ir, kurš, tas ir kā, tā kā sapnis. Tas ir līdzīgs, kad mm, no dziļa miega e, ieiet sapņa stāvoklī. Un kādu laiku sapņo, un tad tas sapnis beidzās. Tad atkal notiek tas pats process. Vienkārši mēs to neapzinām. Tā, tās visas tās vizijas ja, parādās. Ja, un tad at, atkal ieiet tums, e, dziļā miegā un tā tā, un tā no rīta, at, kad pamostās, tad atkal e, iziet, bet ļoti, ļoti ātri. Tā kā varētu salīdzināt, ka to, ka, ka aizmiega Ja šonakt es aizmigšu, es e, puspamodīšos, sapņošu, atkal aizmigšu, varbūt atkal sapņošu, atkal aizmigšu, sapņošu, aizmigšu. Un tā pienāks rīts. Šī gadījumā es, čer, es, es, tas vairs nenotiek šī ķermenī. Bet atkal būs nākošā dzīve. Nevis nākošais rīts, bet nāk, šīs dzīves būs nākošā dzīve. Ar kaut kādu ķermeni, kaut kādā pasaulē, kaut kādā vidē. Jautājums, kas tas būs? Tad šeit tagad uh, pārskats par tām iespējām. Zemāk, zemākā, zemāko valstību e, ciešanas. Tad te mēs redzam, kad ir um, lielās ēles, maz, tās ir kar, karstās ēles. Mm, nu, tās lielās ēles, vai gan nu, tās ir visas karstās ēles. Karstās ēles, tad ir mazās ēles, augstās ēles. Um, nu, mums nav laika iedziļināties pārāk, bet tur ir diezgan um, detalizēti paskaidrots Lamriņa Čenmoga, arī Pabonka. Es, man likās, ka Pabonka teksts ir šeit, bet viņš šeit nav. Tā kā. Uh, bet, teiksim, nepārtrauktās augstam celšanās no miroņiem Elle. Uh, Elle, Elle ir spontāns ķermenis. Nu, nav tā kā tāds, tāds ieņemšanas, kas saka, dzim, dzim, ne pregnancy, kā saka, grūtnie, jā, un dzimšanas šitāds process nav. Tu vienkārši uzreiz esi tajā ēles ķermenī. Un tas ķermenis ir domāts ciešanām. <laughs> Viņš ir maksimāli brīnišķīgs priekš ciešanām. Un, un, un, un kad tev nogalina ēlē, tad vai nu tu atkal spontāni tūlīt piedzimst, jā, jaunā, rodās jauns ķermenis, vai arī tādas ēles, kur tev sastāv, tā sastāvdaļas arī ir, ir it kā eh, ar apziņu. Teiksim, as, asins tev, ja, tev, tev griež, asins eh, tā kārā un katram asins pil, pilienam, kurš krīt uz karstas saka, karstā, sarkan karsts, metāla virsmas, grīdas, at, tā, tā arī ir asinīm ir apziņa. Tā kā viss, tur notiek viss, šaus, viss no, tur notiek šaus, šausmīgākas lietas, nekā mēs spējam iedomāties. Un tas jau ir cilvēku, bet varbūt tās ēles nav īstas. Varbūt tie tikai mums nu, kaut kādas vīzijas vai pasacinājums. um, <laughs> Vai šī dzīve ir īsta? Vai šis ķermenis ir īsts? Bet vienalga, ciešanas. Vienalga. Vienalga, tur var meditēt pat, pat uh, eh, liesmu tukš, tukšumu, pirkstu tukšumu, bet kad tu ies, iebāz pirkstu, <laughs> pirkstu liesmā, viņš deg, dabas likums, un tas sāp. Vēlēs tas pats. Bet Es nezinu, man, man atbildi ir, ir to ir, kāpēc iedomāties, kad samsārā eksistences visādām eksistences iespējai, iespējās ir jābūt tādiem ierobežojumiem, kā ir mums kā cilvēkiem. Piemēram, ka cilvēku ķermeni spiego vai moka līdz spīdzina, jā, līdz, līdz uh, kādam punktam, viņš vienkārši, nu, apziņa aiziet, izslēdzās. Ja? Jeb nomirst. Un tā ir māksla. <laughs> Spiedz, spiedzinieki, spiedzinieki, ko ir ļoti, ja? Spīdzinātāji ir to ļoti smalki izpētījuši. Nu, kā cilvēku ciet, nu, maksimāli sāpes, ciešanas radīt, bet tā, lai viņš nenobeidzās. Ja ne, neiekrīt, nesamaņā, jo tad arī nav jēga. Kā nav, nav, nav, kā tur, kurš, kurš tās un nu? izskatās, kad ir dzīves. Vis, visādi interesanti eksperimenti tiek liek vispār. Bet eh, tā mēs nezinām. Bet eh, tā, bet nav, nav, kāds iemesls ir domāt, ka samsārā prāts nevar ciest daudz, daudz vairāk nekā, kad atrodas eh, cilvēka ķermenī. Un tāpat arī ar baudām. Nu, dieviem, nu jā, nu, kas ir pelbazēni, skaisti un, un cūdmalas bez lieliem viļņiem un, un eh, šokolādi, leduskaps pilns ar šokolādi un garšīgiem vīniem un šampaniet. Un, un skaisti vīrieši un meitenes. Un, nu, kas tur var būt labāk par to? Tāpēc, ka mēs nevaram iedomāties vienkārši. Tāpēc, ka mūsu ķermenis, nē, faktiski var ar, ar jogiskām, jogiskām metodēm var baudīt daudz lielāku svētlaimi nekā cilvēks parasti. E, arī ar, ar, ar, ar ķīmiju. Faktiski nekā cilvēks parasti savā, savā dzīvē izjūta. Tā, tā kā nav iemesls domāt, ka samsārā nav tā, tā, tās iespējas, ja? tas spektrums, spektra, spektrums, nav daudz, spektrs nav daudz, nav daudz, daudz plašāks nekā, nekā ka mēs esam cilvēki. Tā kā mm, melnās līnijas ēle, piemēram, tos atceros, kad darmas, darmas ēles <laughs> sargi ja, der dežurants, ka viņi izstiep ķermeni un tad uzzīmē ar krītu, ar melnas, melnas līnijas un tad laikam zāģē. Nu, tāpat kā, ar, kā, kā galvnieks ar ja, svelk līniju dēļ, ja, un tad zāģē. Un ir teikt, piemēram, Um, <clears throat> kad ir uh, tāda elle, kur uh, cilvēki, kuri daudz nogalinājuši uh, dzīvnieku, nu, citas būtnes, tad parā, viņi atkal milzīgi tā kā kalni, dzels kalni, bet tā izskatās pēc, pēc tiem dzīvniekiem vai tiem cilvēkiem, kur ir nogalināti. Un tad tie kalni nāk virsū un, un tie vienkārši saspiež sagraušu. Bet tas ir loģiski, vai ne? Ka tā būtu. Nu, tas, tas nav īsts, ja? Bet tas taču, e, to pat rāda filmās, nu, tā, vai ne? Ka šitādas lietas notiek. Nu, no nu, nu kurienes nāk tie jēdzieni? Nu, tad jau viss fantastika iespējams. Ja? Kaltas. Nu, tas ir varbūt tādas atmiņas, neskaidras atmiņas, vai eh, nu, tu vienkārši, nu, tā, kā saka, eh, ka cilvēki, kuri izjūt, kā, kā, kā prāta strādā, kā, kā ir, kas ir prāta evolūcija. Piemēram, nu, es, es cerēju, bet nu, nebūs laika, es varbūt sākšu bišķi to, kā Rimpečei teica par šito Ehm, tsunami. Ehm, viņš raksta, kur, man, kur pirmā lapas puspus? Ehm, kad tas daudz, daudz zvejnieku miestiņi ir iznīcināti. Ši, šī, ir tas jau, kas notiek krastmalās, tajās valstīs, Āzijā. Ir, ir daudz zvejnieku miestiņu. Un eh, Rimpeče rakstīja tā, kad ja, ja nogalina vienu zivi, tas rada kārmu 500, 500 mūžas, ka tu tava dzīvība tiks atņemta saistībā ar tiem pašiem ūdeņiem, kur tu nogalināji to, to zivu. Tā kā no tā viedokļa, ja mēs skatāmies tagad, ja aizgāja bojā tie tiem e, desmitiem, simtiem tūkstošiem cilvēkiem. Bet, bet tā tikai viena reize. Un nu, tas tikai ja vienu zivi nokalina. Tā kā, un tas, bet par to es domāju vakar, kad tur ziņās e, e priecājās par to, ka tagad e, mēģinās maksimāli ātri tiem zvejniekiem e, jaunas laivas dabūt. Bet tur Indijā 1500 laiv, zvejnieku laivas ir pagalam. Gandrīz visas sasistas. Un tikai dažas palikušas. Bet tagad viņi maksimāli ātri, lai viņi, nu, lai viņi var iztiku pelnīt. Bet tomēr zivis čep. No kārmas viedokļa, nu, tas ir maksimāli ātri radīt atkal karmu, lai tas notiktu atkārtot nākamās dzīvēs. Bet tā, tā ir samsāras daba. Ļoti interesanti par to. Nu, leģitārs jums tur nepalīdz, vai ne? Ja kāds teiks. Kurš tas maz? Zvejnieks? Zvejnieks? Mēs jau ne... Ko? Ja nu kāds no viņiem izlēma kļūt pēkšņi par veģetāru, neķert zivs un vispār tikai naudu. Nu jā, bet viņiem tā, prob... tā ir viņu kārma, tā viņa problēma, kā viņi iztiks. Samsāram, laikam, nevar izvairīties no tās nogalināšanas. Man nu, liekas, ka veģetārs, ka cik daudz, teiks, dzīves būtu nogalināts, gan tur Kā? Gan sējot, gan um, arot, gan ecējot, gan nomāt, un tā tālāk. Tā kā tas viss ir tā kā teikt, nu, jā. saikāms iedzēts. La, la, Lama Ieši teica, šito te jautājumu viņš teica, jā, kamēr mēs atrodamies samsārā, mēs nevaram, mēs varam minim, minimalizēt, bet mēs nevaram izvairīties no, no, cit, no radīt citām būtnēm ciešanas. Tā kā tāda, ja ne citā iemesla dēļ mums ir atbildība eh, maksimāli ātri tikt ārā no samsāras, lai mēs darām mazāk gaunu citiem. Ja, laikam budiskiem neesat, laikam vispār nemaz, laikam neesat nevienu pastāvnieku. Par pārējām eh, ticībām vai, vai, vai reliģijām, filozofiem tā ir kā ir. Ko lūdzu? Eh, tāda rakstiena ir ilūzija, ka budiskiem praktiski nav pašnāvnieku. Ka ne... Pie šitā momenta atstājāties. Nu, ko... Ka netaisa pašnāvību? Jā. Neveic. Nu, es nezinu. Es atceros Taizemē, kad bija ek ekonomijas krīze, kad tur daudz, <laughs> tur jau gan es visi budisti, daudzi biznesmeni pašnāvību. Tad pazaudēja visu naudu un nekas neatlika, tikai kā lekt ārā no palogu. Ko? Tas arī veica, ka viņiem ir Nu, tas jau nav budistam, ka nav piešķiršanās vienkārši. Nu, jā. Bet, um, jā. Mm, um, Nu, jā, tās karstās ēles, tad, tā, teiksim, tā, tā, tā, tā avičī, ēle bez pārtraukuma, tad ir tre, teikts, ka tajā ellē, kad būtne pat nevar, būtne ķermeni nevar atšķirt no liesmām. Tas ir vienkārši, kad, kad tu tikai deg. Tu, tu. Mm. Un augstās ēles ir, um, kas ir ču, čulgojoša, tas ir bliska čulga. Nu jā, kad vienkārši ķermenis sasalst un, un tāpat kā led, led sasprākst. Un, tas, uh, un arī, kur ļoti tumšs. Un tikai var zināt, ka tur ir tāpēc, ka gaud, dzird, ka gaudo būdnes. Un tās jālies ir uz um, ārprātīgi ilgu laiku eoniem. Kādreiz saka, jā, bet varbūt tas ir pēc cilvēka mēroga, tas nav tik ilgi, bet tas jau taču vienalga. Ja tev ķermenis deg 5 minūtes, tas, tas neliksies kā tikai 5 minūtes. Tas <laughs> liksies kā 5 stundas, vai 5 dienas, vai 5 nedēļas, vai 5 mēnešus, nezinu. tā kā par ellēm, mm, nu jā, tev vienkārši nav laika iedzināties, jā, eh, kā saka, nu, Lamrim Čenmo ir detalizēti paskaidrotas, eh, kādas tās elles ir. Um, un tad eh, dzīvnieku ciešanas Tur arī ir ļoti svarīgi meditēt e, par to, tāpēc, ka dzīvnieki nevar komunicēt. Un daudz, daudz dzīvnieki pat nevar skaņas. Ja? E, Tāks, nu, zi, zivs net, netaisa skaņa, nu, parasti. Vismaz tā kā mēs var... Ko? Ko? Nekomunicēt ar mūsu spektra daļām. Nu, arī, jā, tā. Un, un, un kukaiņi un tā tālāk. Nu, ir tikai, un, bet mēs arī neatpazīstam bieži tos, tos skaņas. Un, nemaz. Uh, tā kā mm, ir vērtīgi uh, vienkārši tāpēc, ka mēs, mēs ar L, L, L būtnēm un, un pretām un tā tālāk uh, apzinīgi nesastopamies, nesastap, nesast, nesast topamies. Ja? E, tā ikdiena. Bet e, dzīvniekiem gan. Tā kā ir, ir ļoti, mums, ir, mums ir atbildība vismaz mēģināt viņu ciešanas e, saprast. Un, lai vismaz būtu mums uh, vēlēšanās, spēcīga vēlēšanās neatdzimt kā dzīvniekam. un tad eh, nu, pamatā pa pretām izsaukušiem gariem vienkārši iedomāties, būt it kā kaut kur tūkstneši, ir, ir it kā pretas arī šī pasaulē, varētu, kur ir tūkstneši un, un tā tālāk. Vienkārši iedomāties, ka tu esi tādā pasaulē, ka tas jau viss ir tikai tūkstnesis. Un kad tu, kad tev slāpst, un kad tev izsalcis, un tu nekā nevari, un tu ne tikai, un tas arī atkal nav. Es brīnījos, ka te daži cilvēki nedēļu ir izdzīvojuši pēc tā tsunami jūrā. Es nezinu, vai viņi to sāļo ūdeni, vai ka lietus lija, viņi kaut kā tur. Bet nedēļu izdzīvoja bez ūdens. Nu, bet, nu, bez saldā ūdens. Bet iedomāties, eh, nu, kā, kā, kā tur būtu, ka tev jāpeld Ja? Viena sieviete pie kokus palmas ja? pie, pieturējās vienu nedēļu pirms viņa atrada. Ko? Nu jā, zīme, jā. Um, viņa rādīja televīzijā. Um, ehm, <clears throat> bet iedomā, tas ir vienkārši visu, ko var iedomāties, kā, kā, kā tas būtu, kā cilvēkam ir vienkārši to daudzas reizes pavairot. Ja? Un, un, un tie ķermeņi tādi, nu, tādi riebīgi, viņi tad, tad, tādi spal, spalvaini, daži tādi mati, tā kā, nu, jā, ir aprakstīts un tēlos redz, un, un milzīgiem vēderiem un, un tievām kājām un rokām, un, un galiem kat, gariem kakliem, kuri ir it kā mezglos, un ka vienkārši, kad nevar atrast pat neko neēst, nedzert, ka mēnesis, mēnesis dedzina, un saule ir augsta, un, un kad ierauga kaut ko ezeru tālumā, un tad skrienu, bet tā ir tikai mirāža, jā, un tad nekas tur nav. Vai tur ir, bet tas ir tikai kaut kā no strutas, Ja? Tas skaists, kas parādījās, kā skaists tīrs ūdens, pienāk cilvēkam tikai strutas un visādi šitādi karmiskie šķēršļi. Un tas nav tikai uz kādām, nu jā, tā tad redz, Āfrikā. Man nu, pareizi, e, šodien klausījos BBC un kā, um, nu, um, nu Anglijas premjerministrs um, Blērs, Tonijs Blērs. Teica, jā, jā, cik viņa tagad palīdzēs tsunami, bet teica, bet ne, mēs nevaram aizmirst par Afriku. Tu taču šitik daudz cilvēku mirst katru nedēļu vai mēnesi, nezinu, nu vismaz mēnesi. Un viens par to nedomā, neredz. Kā rodas? Ну, спасибо. Ну, нет, не могу. Наверное. Nu, cik daudz būtnes ir tā kāda kāru. Tā kā vē, vē, mēs varam, ir tādi piemēri, bet, bet tas ir daudz, daudz smagāk, daudz, daudz, daudz ilgāku laiku. Tā kā te cilvēks varbūt, jā, ja nedabūna ūdeni, es te, nu, nu cik dienas, nu tā ideja, kāds četras, piecas dienas varbūt. Un tad mirst. Es var, varbūt kādu mēnesi. Bet tur tas ir gadiem. Simtiem gadiem. Tūkstošiem gadiem. Un tas var nekā, ne, nekādu, nekādu apmierinājumu, nekādu prieku. Nekādu baudu. Nekas. Un tikai visu laiku. Tas, tas milzīgi gribēšana un vajadzības. Un tas ir tikai tas pamat, pamat vajadzības, kas pietrūkst. Um, <clears throat> nu jā, un tad augstāk valstība cieš, ciešanas, to var ļoti īsi e, par to pārdomāt, ir, <clears throat> e, ka dievi mirst. Viņi, viņi dzīvot arī ļoti ilgi, ļoti ilgi un, un, un baudas ir tik smalkas, kā mēs nevaram iedomāties, bet viņu mir, miršana ir šausmīga. Jo tas ir viņa no augstākās samsāras līmeņa kritīs uz zemā. Jo viņam vislabāk ārma ir iztērēta. Un viņi redz. Viņam ir gaišas, viņi redz. Un viņi mirst septiņas dienas, bet tās mūs, nu viņu dienas, tās ir varbūt eh, simtiem gadiem. Tad viņi pamazām, pamazām mirst un viņi redz, kur viņam jāatgrimst. Un saka, man ir teiks, ka tās ir smagākās ciešanas samsārā vispār. tev ir bijis tik labi, ka, <laughs> ka tev nākotne būs šausmīgāka. Tā kā um, Jā. Tad te var, te var ļoti arī brīvi, es domāju, tā kā viss, kas ir varbūt ko pats ir sapņos, murkos, ko, kas ir, es nezinu, bībelē ir paskaidrots vai ne, bet kur par ellēm. Tagad filmas, šausmu filmas ir grāmatas vai ne, par ellēm. Par, nu jā, nu jā visādā, visāda veida ellēm. Un vienkārši, tomēr, kā, kā tas būtu, ja man, ja es rīt būtu Tādā, tādos apstākļos. Ja es rīt, rīt pamostos nevis šī ilūzijā, bet tādā ilūzijā. var pieskarties pie sava ķermeņa? Es nezinu, es, ne, es, ne, es domāju, ka tur var būt visādi, visādi ķermeņi. Bet tur nav tā kā, nu, mēs ejam uz darbu un strādājam un, un, un, un vakarā var atpūsties, tur nav tā kā nu, pa dienu tevi, tevi spiedzina. Spīdzina. Spīdzina. Jā, un tad vakar ej mājās un iz, izgulies un atkal, nu, atkal dodies jā, uz, uz kārmas atmaksas darbu. Nav tā, tas ir vienkārši nemat, nemat, nepārcēl nemat. Un tu pat nevari, tu vari, tu, tu nekā, tu, nav, tu nevari izbēgt, tu nevari pašnā, nekas, tu nevari, tu, tu nesamaņā neiekritīs nekas. Lūdzu. Ēle ir samsāra viena no tām sešām bedām. Ja? Jā. Un tāpēc, nu, lama, tas, uh, tam jēgas bija, viņš teica, viņš saka, uh, kā tas nu, skumji vai, mm, uh, ka daudz eiropieši, vispār no cilvēki, neatšķir samsāru savā galvā no nirvālu tad atpūtas. Um, jā, bet es, nes, es nesaprotu. Vai ja, tas bija jautājums? Komentārs? Nu, nu es atslēgos, nu kā tev Ko lūdzu? Uz mirkli atslēgos. Kad tā ir tamsāka daļa, tad jāpadomā pretējo. Kā tad ir tā nervā? To, ko vajadzētu sasniegt, jā? E, tas nāks. Tas ah. nāks, neuztraucies. pa <laughs> priekš? Nē, Kamēr, nav, kamēr, kamēr neizjūt absolūtu nepieciešamību tikt atbrīvoties no samsāras, nirvāna nesasniegs. Ja tev nav, tev nebūs, kas tev dzēna. Ja domā, ka e, ar eksistence viss ir kārtībā, gan kā Helmuts mums pareizi pateica, gan jau viss būs labi, ja cerēsim, ka viss būs labi, e, tikmēr mēs nirvānu nesasniegsim. Ja nu, mums Nu, labi, nu, patiesīgi gaidīsim, ar ko atšķirās paradīze no nirvānas, vai viņš ir ļoti tūs tavošs. Nu, paradīzes un nirvānas? Ka... Nirvānas jēdziens. Oh. Nu jā, tas tā, tāpēc, ka mēs nekad, mēs nekad tur neesam bijuši. Un tas dabīgi, ka tas ir grūti saprast. Jo no vienas puses to var tikai teikt, ka, kas tas nav. Tas nav samsāra. Tur nav ciešanas. Tur nav ēles. Tur nav ēles. Es domāju, ja paradīze var salīdzināt ar Dievu sfērā. Mm. Nu, paradīzes ir gan, sams, gan samsāriskās, gan pārsamsāriskās paradīzes ir. Nu, budas sfēras, tīrās sfēras, kas ir budas prāta spēka radītas. Paradīzes, piemēram. Gluži nav samsārā. Tu nevar atzimt. Tu tikai arī ir bodhisattvas, kas ir ārpus, ārpus samsāras, tikai tur var mit, mitēt. Mitināt. Mitināties. Mīst. It kā pēc mums. Nu. <laughs> Nu, jā. Um, tā, kad, nu labi, tad eh, uzdevums ir eh, tad eh, līdz nākošais trešdienai. Katru dienu pārdomāt par Elle. Bet arī, nu jā, pirmais ir iepazīties ar, ar to, man nu tas ir grūti, tāpēc, ja nav tas teksts un paskaidrojums detalizēti, bet, nu, vienkārši pārdomāt, ko zinu, ko saprotu bet galvenais ir at, atkal to attiecināt uz sevi. Labi, šī, šī, šī dzīve beigsies. Trīs. Jebkurā, jebkurā, jebkurā brīdī beigsies. Kas būs nākošais? Kurš no, vis, no, no tām iespējām? Kura no tām iespējām? Visvarbūtīgākām. Visvarbūtīgākām ir, vai es to varēšu ciest. Vai tas ir? Arī vēl var domāt, ka it kā nav, neatceros, ka būtu kādā te... Vai tas ir, ko es bēlos vēl? Tā kā, tad arī svarīgi bišķi mēģināt saprast to, to vispārējo attīstības eh, ceļu šeit, šī nu, pakāpeniskā ceļā tas pirmais ir dārgā cilvēciska atzimšana, ir cilvēka potenciāls, un tur ir ļoti svarīgi pielikt tos divus punktus klāt un meditēt par to, cik reti, ļoti svarīgi, cik dārga ir šī dārgā mūsu cilvēciskā atzimšana un cik viņa ir reta. Man kaut kad būtu bišķi par to jāparunā, varbūt nākošanā tas kāds varētu man atgādināt par to, cik, cik, cik, cik tas ir reti. Cosa? Kad? Jā, bet tātad es to neesmu teicis. Šī kur, kuršu laikā? Nē, nē, bet, bet es varētu par to teikt, jā. Bet, jā, tas ir, tas ir viens tāds popul, populārs um, piemērs. Example. Mm. Um, Kā lai teikt? E, nu jā. Un tad, kad tā var beigt, šī, šī, šis, šis ehm, brīnišķīgais ehm, potenciāls var beigties jebkurā brīdī. Un tad mēs varam atrasties tur, kur mēs parasti esam atkal. Tādā be, bezcerībā. Um, Un, do, un do, ka tā, tā var būt mana rītdiena. Nē, kaut kur, kaut kur, kaut kādā tālā, nezināmā nākotnē, tā var būt mana rītdiena. Uh, neuztraucies. Nē, nu, bišķi tev jāpaļaujās uz to procesu. Šitas ir pakāpeniskais ceļš. Tu nevari visu viņu uzreiz. Nē, tas nav pesimisms, ja tu īsti saproti to dārgo no cilvēka potenciālu, tad tas ir baigais optimisms. Ka tagad tev ir milzīgi, milzīgi, milzīgas iespējas. Tu vari atbrīvoties no tā visa šī, šī, šī, šīs dzīves laikā. Kāpēc, kas ir pesimistisks? Pesimistisks. Ko? Nu, ja, ja, tad medit, ja tu domā, ka nav spējas, tad tu da, veic to dārma kājas meditāciju. To, ko mēs pēc mirš skaidrās gaismas. Kur tu tur atrod, ka, kur, kur tev ir pamats domāt, ka nav spējas? Bud, это буд, Будда, Будду Даба. Ja? Bet prāts pēc dabas ir tīrs un visspējīgs. Un ko tur ir pretinies? Vēl vienreiz jāatkārt. Nu, lūdzu, katru dienu. Bet tas ir iepriekš, es to esmu vadījis jau. To droši vien ir piedzīvojis. Nē, ir pat lapiņas, ir drukātas lapiņas par nāvas procesu. Ir. Tā kas tev ir? Ir. Um, labi, tad... Uh, nu, laikam uh, jā, jābeidz. Šovakar, šodien, šodien ir cogu piedāvāšanas diena, tā kā es veiksim dzertēju, bet es iesākšu jau cogu piedāvāšanas praksi. Un, um, kur, kam ir laiks, var palikt un piedalīties. Um, tiem, kam ir obligāti jāgara. <laughs> vajadzētu darīt. <laughs> jā, jā, jā, Mateja. Tā kā, um, um, varbūt vēl veltīsim un tad... Uh,